nanoparticloi helpas liquigi plastan rubajon. Danke al nanoparticloi, oni besonas considerinde malplida energio por cerpi crud materialoin el plasta rubajo. Por demonstri la principon, du labor gruppoi liquigas obiectoin el la ciutago. Aceto saceto cae mal plena plasta potelo, estas la unuae victimoi de nova tecnico por liquigi plastan rubajon. Du labor en Usono, cae Japanio, prescribis comence de la iaro 2021 Kiel oni helpe de la metalo rutenio, reconvertas la plei oftain plastajoin al benzinezza liquaggio, Cai tio ocasas per considerinde mal plida energi consumo ol gis nun. Cor elemento della tecnico estas che la longai polimerae cenoi della plastagioi, nomatai poliolefinoi, reaccias iamce relative mal altai temperaturoi cun hidrogeno cae per tio disfalas al pli mal grandai moleculoi. Tiel disfalas la moleculae cenoi de la plastajo al pli mal longai, liquai au gasai moleculoi, tiui estas applicablai kiel solvajoi, industriae crud materialoi au kiel fueloi. La procedoi estas differenzai nur laula precisa spezzo della reactia accelilo. Ambau procedoi funccias ce 200 gradoi Celsiuso, cio esta signife pli alta temperaturo, ol aliai procedoi, ciui postulas 300 gis 800 in Celsiuso. La granda problemo ce plasta rubajo estas, che gi estas plei ofte forte malpuriginta mixajo ce ciu purigado cae disspecigado estu simple tro de laboro. Protio ofertigas la chemia reciclado el ebla solvo. La longae cenoi de la plastajoi estas disigatai al mixagioi de pli mal longae moleculoi cae seque estas separatai cae purigatae per grand technicae procedoi. Exemple eblas disigi mixitan plastan rubajon simple per varmego. Tio tamen besonas tre multe da energio, cae tial tio ne estus vere dauri pova, cae multe tro costa. Pro tio faculoi sercias pri catalisiloi, per ciui tiai disigai reaccioi funccias iam ce pli mildai temperaturoi. La plei granda problemo estas ce tio la poliolefinoi. Plastagioi kiel polietileno cae polipropileno estas simple producteblai cae prilaboreblai. Ili estas malmulte costai, cae povas ricevi, celite, in etsoin. Pro tio ili estas unua rangai por multai applicoi, precipe por pac materialoi, cae ili presentas pli ol la duonon de ciui productitai plastagioi. Crome ili estas construitai el sen interrompai cenoi de carbon atomoi, cae pro tio estas tre stabilai. Tial oni sercias pri procedoi disigi la poliolefinoin per chemio. Uno el la reaccioi, quiu capablas disrompi rompi la stabila in ligoin, carbono cun carbono, estas la disigo per hidrogeno. Tamen tion ne funccias de si mem, oni besonas help materialon, quiu unu flanque cunigas la moleculan cenon, ca hidrogenon, ca ciu aliflanque logas la electronoin en la concernae ligajoi el siae normalae posizioi, porce ili permesu pli facilan reorganizadon. Nanoparticloi el rutenio capablas tion. Set ciutio estos successa, helpete la catalysiloi, ne nur ce unu aceto cae plasta botelo, set ce milionoi ta ili.